kate jula-juli leren. Mongko iki kate laporan nang gone lurae. Apa sebabe kok kepingin digendingi? Sebab aku wong blater. Sak durunge dadi kami tuwa pancen blater. Lunggu di warung ambek sak koncoan. Kapan sampe aku diborki mulai setep aku. Pancen jadi bapak ngono. Ya, hayah. Tiati kon yo lek kapan mangan ngombe di warung ojo sampe keborekan le. Kok sampe keborekan kon tiati tak gepuki ngono kan. Lah mulane bareng wis iki kate mlaku nang lurah dadi kami tuwa iki, lek gak digendingi gak enak. Masih ono terop lek ono hayah gak rame. Usume wong wis padha mule aku gak mule. Pancen gak cuek cuwek kae bowo. Apa sebabnya aku kate laporan kok jaluk digendingi pikir susah rek. Jadi kami tua, jenenge wong jadi kami tua, gak duwe bojo kepingin rabi, bareng wis rabi, duwe bojo telung wulan mati. Loh, iki ana ana wirayate rek. Lek pacarane selawi tahun, Rabi telung wulan mati sebab ngene. Pian wis janji bojo, Kak, masih besok di Pekanjar yo apa ayo tetep wong loro. Iya, Dik, ngene aku. Bareng wis dadi manten padha gak nyambut gawe ini. Bareng oleh rong wulan bojo takon, Kak, ya opo iki padha gak nyambut gawe ini? Ya ya opo dia ayo padha dolek ngene aku. Bojo nekat wong pancen wis cinta. Wis bapakku sing nyambut gawe sampean lon-alon golek penggawean. Masih abot tak lakonane jadi bojoku. Ya wong panjene wong cinta. Bareng budal teko omah lawang dibuka berangkat. Centing di sing sepi. Prasatku layo dodol tang rombeng tambah bu tang oki enggak dadak becak. Ya, dorem. Tak larang bi aku lo tak larang gak gelem polae kayane akeh. kemululusan sampai mati. Bareng wis mati oleh telung oleh lima lastino gak kuat mikir tok ketokan ngelencer aku. Ngelencer ono di expo kono. Woh, Wong luar biasa, wong lanang, wong bedok, lanang, tuwek, enom, kempong, pero, takeh. bareng teng petengan melaku tak tuteno wah iki jange gantine bojoku bapak masih durung oleh satu si aku rabiae ngene aku wong lanang pancen nakalan <laughs> masih sumpah nakalan yo aku iki wis tak tuteno golek pawaane koyo gitar gelungane cioda tapi zaman kuno Selendangnya pelangi tak tutno, tak tutno bareng wis sepi tak dolit. ku lek wedok dadak warimun wah silaka wis kapok aku wis kapok kapok lek ngono jajal sih rek duk glenung rek dung glenung jahe iki jajal tapi swara wis entek iki saking dibekso aku iki <laughs> gak kelem dikurangi bayar <clears throat> <clears throat> maka cinting gulalak ro geledek adek mo senga jok susu nguyu disik maka sengkok tak tero mong ecan jek adek montengnya kok maki guyu kon peksore mong gak ngerti kok ini maki dendeng aku gak seneng kating gladak gak ana garangane nek cara-cara jalane maki ayu aku gak kepingin bareng tak candak gak nok brutune <laughs> lek pasti terus nopo, la brukong lek brukong iku gak nok popone wis kodong dadi mosok ana wong wedok gak duwe brutu lek mlaku ya opo masaran. duh repot Cukup mendung sapa rekan mong langan dung ade lake wis meteng kanok bojone Jedi ahli kate laporan sampai lali rek aku kate laporan gending bajakan rek kunoan ngene ning nong nong nong tung tak tong tung tong tong dang tak tung tung prong prong dong kita kentak tung tok dong dang dong kita kentak tung tok dong dang ding dang didok didang ding dang didok didang dong dang kita kentung tung prong prong tung tung tung tak blong belang si eh, coba si gendangnya blong bilang. Ah, blong blang, gila diuli keras. Neng nong nong lu ke bawah keliru. Tumpak kong. Tung tang kita kentung trong trong kentung tung tak. Blong blang. Jajarek, jajarek. Ah, berangkat nang ah. Thank you. kamaren dai iki pen. Toplak glomblang maneh kok pen kelambi iki. Saya kaya tarsan kuto. Coba sepisan kas berangkat. kentek anak ya. Blok blok blok blok blok. Nah, no. Mari alon-alon akhirin pek gelong-gelang. Wes ojo pek, wes kelambi tak gawe mana rek. gak iso turu kepikiran. Wong lek kena penyakit cinta wis tah sapa ae. Lali sembarang. Lali apa sembarang gak duwe. <laughs> gak lali kok gak, gak <laughs> Cuma sing penting niat, masih gak duwe lek duwe niat lho. Bisa umpamane aku kepingin sepeda lho lek duwe niat. Masih gak duwe apa-apa. Ya cuma kepingin <laughs> cok. Tapi wong atas sing yang... ini karo aku yo derajat yo padha cuma dak iku rondo masih rondo gak betul ya, aku ben semboyan sak nek perawan rondone ben wis tau pacaran bare aku wis tau tak kei tanda mata ali-ali cuma yo ilang matane cuma yo mas tapi yo gak akeh sak gram ya tapi yo sepuan <laughs> tapi gak nek semono wong cinta gak perkara donya sing penting ya berpaduan jiwa di antara jiwa itu cinta saya cinta kawin beres. Iki kapan kawin ini? Rek ngomong ya iso aja tapi pelaksanaan iku angel. Dina iki aku semayan. Panjen ini dhewe karo aku ben jatuh karo Jatuh cinta. Cuma yo alangan aku nang Kalimantan karepku yo golek syarat dirabi. Tetap bareng nok kono aku krung-krung wis dirabi uweng. <laughs> Pas ini basman aku rek uweng. Loh, sin. Ngomong dhewe mriki. ku nanti-nanti di pinggir kali Wonokromo kan. Oh, kanak muncul. Kanak ayan nih, lenggone gak enak toh. Lah iya. Lu putin ngisore tol lu kene. Lah iya. Anak bes larat. Lu gak apa-apa, yang penting lah gak ketoro ta. Tadi ditelok tuh kodoni gak ketoro lek pacaran ngono lho. Sarempon. Ngawur, terus mana ngati adus. Oh, <laughs> iki lek jek ono sing nyekeni ya, ah, mbok nono anggang-anggang to bajul bareng lak ta. Oh, wis panjang kono ono. Bagron. <laughs> ngawur. Kon kepethuk sapa lewo kon. Eh. Ngono wedi aku lho. Ha. Ah. Aku iki sanksi lamen niku, sope gak tau tepat. Lho biyen lah an. Ojo main data niku karena kebutuhan. Butuh apa? Bukan karena aku melarikan diri, karena ya karena apa aku iki? iya sampean janji sampean tinggal nang luar Jawa cek suwene gak teko-teko gak kirim surat nyambut gawe apa mama nyambut gawe apa nyambut gawe ya kanggo syarat iki karepku saiki wis oleh donya saiki rapi dadak kon wis dirapi wong lah iya lah aku nuruti karepe wong tuwa lah ngenteni sampean ya apa aku wis ana salah ta wong tuwa iku gak ana wong tuwa iku njerumusno ke jurang kesengsaraan gak ana tapi akhirnya ya aku gak seneng ya apa ya cek lu rasanya wong tuamu nah iya ya gak serasi jadi mulanya lah gak oleh dewi kadang-kadang gak bahagia tangkane. Nah ngono, kadang-kadang oleh dhewe iku tuku sarunge angel ya ono. Cuma bahagia kan ya? Iya ya usaha sik carani... Lah saiki carane kon wis ditukokno surat karo bojomu, lah aku menanti. Tapi lah men lak sik gelem ta aku. Loh, gak kena perawani rondo nih ya, masih aku janda-janda bersih kok mas iya oh, sudah ah. Ber, iya bersih enggak, itu gak diopo-opo ya bersih Soalnya kan lah kata anu aku tak. Loh, ya apa sih? Sumpah aku gak rayuan iki temen. Ketok saiki aku cabulan pulka barang iki ya kan. Kalau pulka iki ndi? Boleh kok. Boleh kaya upas zaman biyen aku. Sampe temen tambah aku. Wis saiki sumpahku kon dadi apa aku sanggup. Ya sampo aku dadi kembang mas, sampe dadi apa? Aku sing dadi uler itu. Wis ta. Iso mekar wis kembange puret. Gak ngono iku lho, kalau kamu jadi bunga aku jadi tangkainya. Nah, kan gitu. Bisa, tadi apa ya kan? Kalau aku jadi cinta Aku jadi ramah Ramah apa? Hah? Ramah apa? Ramah tambak Ya ramah cinta Rama itu loh Ramah cinta? Iya Ini aku jadi rara mendut sama tadi Aku jadi klono citro, kan itu citro? Ini deh Citro si ngenong <laughs> ya Kan bisa ini ya wongnya e? Sama di sembelakang itu pak citro bareng Paling itu THR aku nolong ribet ya Masa ini tadi apa sih? Sing paling... Sampai aku jadi intai Aku sih mengin Hah? Mengin Lah Aku intai aku mengintai mengintai. <laughs> aku dadi sampik. Sampeyan nyatek lah bonge lho ndi Mas? Bonge kok pamanku ae. Soale pamane gawe ra glundang-glundung ae. Iki tuh pas serius lho sampe ngono. Serius Pak, perkara bong kok tak golek nomor jon paman Sumiti Mercon ae dadi bonge. Sawis aku percaya nek men cinta aku, yo nyatane yo kembali padaku. Hmm. Lho, saiki kon dadi no bulan tah paribasane. Nek dadi bulan sampe dadi apa? Oh, dadi mendungi, Dik. Lho, lak peteng. Ya didelok teko Tanjung Kodok kan. <laughs> Kemare gra ono lah. <laughs> Enggak, wis kon dadi bulan aku jadi bintangnya. Gitu. Akan gitu biar cerah. Nek kon dadi segara aku dadi uyah Dik. <laughs> Dadi karing golek nolombok. iki sumpah apa-apa iki. Lah iki ditirang gak apa-apa. Wis meneh. Gak cocok. Nggon iki gak cocok wis nyale nang kula ni beno wae. Sumpah-sumpah nduk iki lho apa tertek apa mbobo. Ata ono banjir. Aja ngono ah. Yang golek nggone tepat sampe dari rono kuwi apa? Iki ono dhuwit didik. Iki dhuwit apa? Ono di 10 menit balik 015 ya. Iki nang dino wis mana? Tanda mata. Oleh saiki. Enggak, oh, iki lho dik 10 kanggo tanam Temen ta? Tukok norok. Wis tukok norok gampang kok, tak rokno asem wis gampang. Kaos so mas meket kembang kok dirok. Engko pokoke rok tukok dhewe sementara, lah ndukuran ya tukok dhewe ya. Apa ndukure? Ndukuran kok putih sepatu pokoke sepatu tukok dhewe dhisik ya. Kabeh tukok dhewe. Ya gampang. Sing tukokane kundi? Engko aku tak nang pasar ya. Apa nang pasar? Gemilan nang pasar malem. iki. Engko tak golekno. Oh, buka kolas lho. <laughs> apa? Nah, ora dodol pasrah kok. <laughs> Ya apa sih nyambut gawe tepak sampean iki nyambut gawe apa sih sing bener iku? Wis perkara penggawean gak perlu awak ngurus. Sing penting lak kaya nih. Kok dirahasiakno sih? Ya wis gampang kok bu. bojomu aku mesti kaya aku gede kok. Mulia nggawa akeh gede mesti. Kadang-kadang nggo lesung kentongan bae. Kok dhuwit lho dhuwit. Oh iya dhuwit gede. Saiki ngene, engko jam 10 aku nanggonmu ya. Temen lho ya. Jam 10. Engko lek keluar jam 10 seberapa tutupen omahe? sing penting ku resmine aku yeah. gak enak masuk ndo kampung ku riwari lek delok wong Ya, mulan aku kok nggawa rok yo nggawa nggawa sepatu barang teko pasar bengi jam 10 aku tak rono jam 10 bengi lho ya. iya wis mang gua tak tutup lho ya. iya ya, wis hmm. eh eh dewe eh. sampe <laughs> aku kan oke pak sampean oh, pak lho aku lho pak bayi anu pak bayan Waduh, kan itu penduduk kene mbok iso ngajeni aku po kon nggih Pak sampean Pak. Nggih. Kon iku wedi yo rek ambek Pak Bayan. Kenapa? apa? Wedi yo. Aduh. Aduh. Aduh Pak Bayan ngintilin melet kon nduk. Terus kan wedi. Ya kok. Pak Bayan iki lho kek ono rai. Oh, oh. ditambahi. Rai ini kurang. Dicocon ae. Topeng yen apa topeng? Mosok rai ku mangkari eh, kantil ndik bis kono, Mang. Nang kakek rai Pak Bayan. Ya apa kon iki lho iso ngelunggungno aku rek. Ngelunggungno kene kemana? Ndek ndek. lho, lho wis. Loh kok nek gak gak ngelunggun nang ngentepno kene. Cari ben sampean kali kula lak kanca apa saman sampean niling ki. Lah, biyen wong siji saiki wong siji kelik. Sampean duwe cakepan terop kula ben sampean bayar ben lho. Ing <laughs> lamongan sampean para Pak Lik bayar ben lho Pak Lik. Kon niku ngomong belaka. <laughs> wis, kon nyate gawe rusuh kampung kene. Ola oh, napa sih, Pak? kon nojok kon baleni mana kon ku wedok yuk keluyuran ya kon ini lo enten perlune nih kok mau nasa keluyuran gak usah ngomong jam delok waktu itu waktu jam piro iki lah kalau ngomong apa wae aku ngomong aku krungu nek kon ngomong jam 10 meneh. nek aku gak merono rawang itu tutupen dadi lha apa kon meneh jam berbaut kan ah. ayo bermur <laughs> bermur berbaut nyuruh amur apa ayo ngomong apa kon Sing, sing, Pak. Ayo mosok ngomong meneh wong ngomong kin jam 10 mungkin. Bongkar rahasia kon ya. Ayo. Hmm. Ya ya apa eh nyeng deh. Lho nyeng lho. Kenapa sih kok diusir? Enggak usah. Nggih pun kok. Enggak saya perlu kok. Eh, ya sepuro pengen. Ya. Yo gak kerungu, gak ngarah kerungu gak baik. Dubek. <laughs> Aduh, gak tadi bayan kan aji ini perkara bedes belek iki. Wis, wis, wis, wis. Ngeten wae bayan kula niki mboten nyandelek. Niki lak mboten kata bojo ta. Lah kula ngimu kata bojo. Kula sing gak melapi kok. Mboten kula ora tore kok bayan. Napa elek sih lek kula ngrabi arek niki. Lah kan ora tore tak seneni wong tuani omonganmu. Lah kula gak melapi ta. Lah sampean nak selaku wong tuwek niki. Iya tapi kan aja ngono di kampung iki. Wong kampung benjenengan ge semayan. Ayo mulai. Lho, nek aku sing ngarang ngono. Sapa kan? Nyumun mudan sampean ngomong banter-banter untuk sampean mencelat. Kak wis mari tak permakno iki. Nggih, anu tin tak tinggal ya, ya. Iya, ya temen lo ya. sampai kena pengaruh sebab saiki iki wong iku akeh, ngono lho. <laughs> Wong iku akeh ngomong. Ngomong ngamu kok ngribet ta isi lho kan iku lho. Mboten. Kon iku tak larang, aku wis laku bayan di kampung kene iki. Nek wak bayan ngomong sak kecep mbok gugun. Nggih, kula niki mbon ngomong wae. Coba Pati kula kena pengaruh sebab wong cinta nula apa ta bayan. Oh iya. Wis sampe jula tau ngakoni ta bayan. Iya iya. Ah. Lah sih lak tau sih sampe niku. konis ngomong ta medeni aku kon iki. Lah lak tau ta. Oh. Mulai dino iki ojo dibaleni maneh. Hai mulih karo to. Mbok bayan gawe adi-adi Bayan. Bayan ono adi ati ini. Kotek sepatu ya iki. <laughs> Eh, dia tinggal ya, Dek? Iya, iya. Pak Bayan, halo, Pak Bayan. iya mulia. Sampai ketemu lagi, Pak Bayan. Wah, masih gak ketemu maneh. Punten e manuk bayan. Aku gak ngarang lunduk aku iki, Nduk. Mbok e manuk kon niku karo kon niku kon niku gak elek-elek arek lho sakjane. Dadak kon dikenal arek ceketer-ceketer. Zaman saiki ku ya ngene lho, ojo murih ganteng e, gagahe. Sing penting ku nyuwargakno uripmu. Ngkar kula ra ngoten ta lah, sinten sing kurung kali kula? Bagawe apa kon dirayu arek kaya ngono. Kon iki pantes-pantes sih, sak pantes-pantesane lho. Sak rendah-rendahe kon iki digawin camat. Tapi kon gak duwe derajat. Gak duwe derajat. Sama keselakan aku. Terus dadi lura eh dadi dirabi lura kon. Mboten kira nek kula dadi lura apa ya? Umpama kon dirabi lura ya gak duwe derajat. Oh, tapi dereng cocok nggih. Cari ya durung pantes. Sak sing cocok. Yo sak rendah-rendahe kon iki dirabi. Lho, bayan. Lho. sembahyang sing kira-kira koyo sampean ngoten nggih. Lho masih gak koyo aku, umpama aku ya kenek lah. Mboten apa apa sampean ngomong mawon. Wis perkara pakaian gampang, sepatu wis ayo nang Wonokromo. Seneng kembas aku. Gak ngenteni ngesulno dhisik lho. Sampeyan kuwi edok. Gak kuwi ya. terapi dik, lho ya apa? Gabah ya oman, iki wis wis wis kari rong tompo lho pek wis babah. Tolong tompo. Iya. Temane ku gabal tawakno mbok berase. Lho, roh omahku tak tinggal. Pundi? Lho, lha iki kok sebelah iki kok. Ya apa? Lho, iya iki lho terus kartu ya apa? Lho. Lho tinggal nyengkris temen aku iki. <laughs> Nyengkris gak pamitan. Wah, ini iki temen wis kadung mantep karo Kartolo. Tapi nek gak tak lapurno nang wak lurah nang pendopo kelurahan, kampung tetep digawe rusuh. Sing apik lapur nang lurah nang cari. Dene lurah gak percaya. Wis, tak umuk ane. Perlu nih cek ngandel. Beres, wis. dadi wong tuwa kaya aku repot tangguane. Lah oleh ga repot ya apa? Wis wis bengi gak usah nurukno awak rene. Pemanah dadi lurah. Sing jarang dadi lurah iku mesti kudu aktif rukun bare penduduk. Sampai gak iso konferensi bareng aku. Sampai gak iso rapat bareng. Lah ya apa dadi lurah kaya aku ilale dubro berpenyakit ta. Wis wis repot kok. Sing jarang penyakit lho model werna pira cek akeh penyakit iki. Tapi segala penyakit ana tambahane. Satu misal, loro mripat tomba, tombone loro meripat Obat mripat. Loro untu tombone obat untu. Lah penyakit kuane repot tambahane penyakit gatel itu. Ya, kok bengi kukur-kukur kero kena bengi awake. Kasih nurukna awak arene. Lho, semono ni mana sing darani penyakit gatel iku? Cocok ngomongnya tangga-tangga iku. Penyakit gatel iku jabane daging jerone kulit anjen iki repot golekane tak suntikno gak waras dukun tetek sing ngono gak waras tetek lah ya apa bingung bingung rasane penyakit kowe iki lho semono ni bareng aku oleh nasehati yu tenang ayem aku Pak Lurah Basman napa dik nek sampean saged waras nek sampean mentolo mangan waras-waras sampean Oh penyakit gatel mawon. Napa, Diten? Nek sampean mentolo nggih, sampun pangan waras. Mangan apa? Kadal. Nah, tak takokno kadal gedhe apa cilik tanggung. Wis tak cacak barek aku. Isuk aku ngene kebon buri. Ambil kok kepiyok sapu gerang itu. Bareng ono kadal kosa-kosa tak gepuk plek. Sore tak gomule. Kadal urip tak untal gedang. Bleng, nekat wis supaya waras gatel itu. Tak antaran rong dino bengi tambah roken. Tak kaya soturu bengi itu. Oh ya apa sih tadi kita temen nerek? Kita nggak mikir kan? Sama nih ngomong minta minta apa sih? Omong sana gelo turut terus kain man kadal. Kadal lo pangan baca keparas dari titen. Kadal kita lah pas tunggal kurang tunggal. Temenan sama nih? Iya. Mesut kalian kadal mana oleh mana sih sih? Sotok ketip pelak tak kromoli tak untal ada pedang hijau beleng. Wes bangi gak turu mana? Layak boleh turu, kadal luru balapan apa tanggung. Anak kurang ngajar lagi tengah jadi kok. Cara lapangan Benny. Wah wah wah, wis repot repot. Ini lagi gak ngomong ya apa? Ungaran di bangun ripoy aku itu kebayang yang ngono, kepala yang ngono. Kalau laku dalam pisang. Ulo era. Eh. Lo, sampai ya Wau, Wow, enggak. Itu perapatan dirasani lari-lari, semen pirang-pirang dino kok mending kita wak lura wak bayar. Enggak enggak. Langsung lo jawab para arek lo. Dino kok. Awake gak patek enak mari loro gabaken mboten lho. Mboten gatel, gatel. Oh, gatel kene. Lah, dengar sampean kok mriki? Nih, nggerah pancene. Lah perlu napa sampean? Lho, mumpun-mumpun perdu manek ngoten desa mriki niku dianakaken nenten polone. Lho. Napa ngoten? Mumpun wonge dedeke oleh. Nggih, bermose sak kepel. Lah, tapi nek enten kreseki kagal mayu. Lan pun mile-mile lho kepala niku. Temen terangan sawangan ning ngoten blul licik niku. Lah sampeyan iki pundi kepalane? Lho bukti enten napa-napa mesti sakit ngatasi. Wah, wis lho kepala kok. Kula ereni mawon. Mboten, lha niki napa? Lha napa niki? Lha niki napa? Terus ngrasani cek bayang. Nggih ngrasani wae. Rasani kan iki, Pak. Eh, pinter rek kon sandrasan. Nggih, mulane awake gak iso kuru lemu terus. <laughs> Ngeten kok lemu ya napa sampean to? Oh, ngeten. Saya napa? Nyek war, nyek war ngeten iki. Napa nyek war ngeten? Nyek menawar ngeten iki. Nek kula niki lek enten ponopo mesti disi. Hmm. Sebab sampean tak iling. Sakniki dugi pemerintah dien dientenaken sis kamling. Lho, lha sawuru. Lah nggih, lha kok oh. sampean kula tirasi lenten ponopo Melayu dhisik ya napa? Lho. Kula mau ngomong ngopo sih lurai? Ngomong Melayu dhisik ngoten kok. Sing maksude nek enten napa-napa misale ributan napa-napa. Lah. Misale enten tawur-tawuran. Lah. Pola Melayu dhisik ngatasi ngoten. Ngoten ta. Nggih lek sakniki. Lek wau lak mboten. brengose sak kepel ana apa-apa per ngoten. Lho maksude niku brengose sak kepel nek enten apa-apa per enteng, enteng mlayune kula. Sing enteng sing ngrasani. <laughs> Aja. Mangulo dengan dengi lek mboten dicukit mboten iso ilang. Ngerti ya. Terus ngrasani terus. Kula niku wong sabar, hmm. tapi ning kesabarane terbatas entek. Lah ini. Lek pun sabar kula entek mati lurae yo napa sampeyan. <laughs> Pun ngeten nggih, Dik. Kula yo no bayang bayan pisan. Sing penting kula takon yen napa keamanan desa niki. Nek mboten kula sing ngatasi, pun tetep rusuh desa mriki, Dik. cocok nek ngoten ngomong sampean niku. Lah polo nek napa polo niki? Niki rak ngeten ah. Tak pikir-pikir lek nurut lakurane kebayi niki anu kebayan niki. <laughs> Dek desa mriki niki enteng sing jagoni. Lho. Lho, nek sing jagoni kan dalek batone mawon. Wah, lurae ngeten ae. Ah, lah napa sih mbah ngoten? niku sampean kanda agenyan, hmm. sampean sing ngeru dhewe yok napa? Maksude kampung mriki yo enten sing nglanangi. Lho, lha sing medoki meneh enten ta? Kene <laughs> ae lek ngoten yan, sampean kali kula dadi wedoke, lurah dadi lanange. <laughs> Yo no, sampean lho ngomong kok pecot-pecot ngomong sampean niku. Niki ngeten lho, lurah cekak cekuk. <laughs> Ah, kesampean ngomong niku cekak cekak cingrange gak ngoten. Lah, cekak landunge dadi masalah cekak ciute. <laughs> Cekak cukupe nah, to. Lah niku. Kenapa ya napa? Lah niki lak ngeten. Nek nurut lapurane arek niki, ya arek niki. Niku dek desa niki enten rondo rak ngoten. Oh, terus? Lah rondo rak balik bisa bohong lah. Lho lho lho lho. Katolo pun kenapa? Lah. Sinten? Katolo. Mboten loro. Sinten lho omong gak ngerti kartolo. Wah, masalah ya apa sih? Kula ribet duwe mung duduk kartolo menenten. Duduk kula kartolo mboten nenten. Pun ra. Mau pilek panjen. Sama niku. Kartolo kok tolo ini lho. Lah kita kartolo napa sampean? Nah, asale jenenge didite niku kartolo. Ada wong kon pun kula ero surat penduduke ka akar to to lo. <laughs> Kartolo napa niku? Masalah iki Kepala otak ya apa iki? Kartolo. Dadi jelas ya? Ha. Kartolo? Ha. Sing glibet ana merondo iki. Cocok. Lho lho lho bok bok bok. Atau bok kompen oi. Lho, kok kompen dia sampe. Lah sampean ngajak sawong galingan. Kulo mengene kok jaran mulian. Oh, kalau anda pada friend, kalau malah selalu galingan. kalau kebayan. Yes. Sampai semerap kedudukan pulau. Semere, pulau adalah kepala desa. Yes. <laughs> kepala tasiun. kepala inongko. Eh. Pulau kepala desa. Nah, cocok. Tapi, nyambut jahe, buatan cukup pulau tok. Enten anda, anda nani. Enten bau. Bayan, racik. Ah, ah. kok racik? Cari. Oh, ah, cocok. Kepolo. Nggih, Mboten cukup kula tok. Kula sampeyan bantu tenaga kula. Nggih. Dina niki jam iki. Hari ini ah. hari kiamat. Yo, yo no. Dina niki sampeyan kok tugasake Joko keamanan. berangkat kula mulai. Oleh. Bayan, Yan. Sampeyan bodo nek ngoten. Pun ate dikasi. Lho mboten. Pun ate cici kali penggawean. Ora napa. Nek kula kok tugasake jaga keamanan, kula lebayan berangkat jaga keamanan juga. Ada ni nyorong gledek. Yo, prek. Pamong luru kada si pokro ngene. Delok kepala yang ngomongnya santak, sontak tapi merem. Saya apa sungkan gak iso. Penduduk gak iso cuma naik polo. Mau sih jalan bengosi tak kepersisir mesti wong itu meripat coba lolak lolok. Wong dilerek tiba. Kau oh, di pendeli semaput. Dia bisa wong sungkan. Wong kepolo setengah rembes nih. <laughs> Kepolo kok ngantuk. Yo tayat ya ngono. Pasti kebayan itu adalah termasuk polisi desa. Nono uar-uar tau kerdu, ono kerja bakti, mesti kebayan si merentai. Lagi bisa uang nono kebayan kau umpel ngono. Ah, rebut cukup. Kalau berangkat joko keamanan. Kebayan joko keamanan. Ah, aku tak ngeleset. kampung ambek sokran iki ameng-ameng nyawa. Engko semoyo-semoyo dhewe, nyulayan-nyulayani dhewe dari jam 10 engko nok gerdu. Saiki wis jam 1 gak teko-teko nandi arep. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, kucing gering ya, Wah, kon itu Mas, yang badan ikan camu ya, kon ah, Mas, berapa asan kon? Kon itu, ini ngomong, mendelik-mendelik kon, ya, ya, Kan liwat sokone, aku lawe dinek kon step. Kan liwat sokone ring ngene pendoso niku mati. Iya. Iya. Iya. Lha iki sak nek kono mari. Lho apa sih? Lu tak dengki ambek aku asa pari iki medeni aku. Kan aja ngomong ngono cuma-cuma lho. Barang tak paling tak paling dadak petik. Oh ya weh. Yo petik kake sinakal, kadang-kadang ku ana lampu pajang, padang sing nawan. Iya. Aku ketok petik wedo ri. Iya. Tak cekel ambek aku. Paten ku PT kalau sing duwe ya. Ha, lodong. Hmm, tak dol payu iki 1500. Iya, iya. Bareng tak gomule, tak pondo gak tambah sih tambah antep. Antep. Antep. Tambah sih tambah abot ah. Iki lah gak muni ta. Eh, gak muni. Muni kru kru kru. Terus, dereknya anake. Terus, Heh? liyane kok dik ngomong dik. Lho, babon iki ndelek anak. Iya, tapi jam piro babon iki? Bengi jam 12. Mosok jam 12 babon ngletek. Oh, mari kaujanan bae nek ndelek anake. Terus anake ndelek mboke. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Eh, iya, iya gran. Eh, kon kok iso ndiwai koyo petik ngene. Terus mbok nek kruk kruk kruk tak cekel ambek aku. Kayak tak gomul tambah suwi tambah bo tambah iya iya iya wah bareng tak deket duduk pikir iki pai ndas glundung mati aku <laughs> keren kok masa ala keren jadi ngomong mesti median ngono kok keren keren jane gak metu ndas glundung rek kok niku liyane wong medhi apa oh lha wong medhi wong cepet kok medhi arek kok niku jane saiki wis gak iso ngomong medhi saiki lak sing rumbu-rumbu gawe bangunan kabeh. Iya, wis babati. Ngomong ngomong soal pangan panganan to apa kran? Pangan panganan? Iya. Mangan apa? Sing paling enak ya mangan soto. Soto? Heeh. Mm -mm. Oh, mangan soto ra koyo soto babat iki mri. Kadoan kan syukur ana kan. soto soto. Soto babat. Oh, babat. Ah. Iya. Hmm, babat soto. Babat wedhus sekarang. Iya. Kuwi ana ngomong andok nang ngene kono mri. Hmm. Warung wandok entek ibu mandi. Wong wedo. Ayu ra. Wah, ayu. Eh, ah, jane pacarku wedo iku. Masa kan pacaran? Iya. Kok pacaran? Pacaran ya apa sih? Pacar ya gendaan lho Rik. Wong gendaan ya pacar. Ana Surabaya karep pacaran ku gendaan. Iya, zaman saya iki manjane zaman. Ya lusenno karep iku. Bareng arep wedo iku tuku soto, entek ibu malen, entek ibu oh, maru imari loro kan. Ditakokno duwi ambek sing dodol. Lah kuwi di duwike, didodolno gegere Rik, terus Kata kegeri bolong lho gak mati pinjol. Lho keran mas, ala keran, keran. Wah, wis. Kan iki ngomong ngono iku arane sundel bolong. Lah iya ri. Wis, ya ngomong kuliah niku. Wis arek ngomong gendakan ri. Ngaco oh, ngomong gendak gendakan ta. Iki keran. Heh. Kon jaga aja nyolong waktu apa. Lah waktu ini sapa tak colong? Lho, maksudnya gak waktu ini sapa kon colong ngono sing menepati janji. Kalau nak jam 10 jan gedus e. Janji nyopir saiki. Ya, Alah aku pernah kowe janji. Kancane ranu bareng. Iya, nyopir. Ola apa janjiku? Omonganmu iki sing temen ngono lho. Oh, temen mati. Temen. Aku ingin nanggonmu kran. Aku metu kon saiki kon nyulayani maneh. Petuk lah wong saiki waya jaga ya kepetuk karo gerdure. Ayo kotean, sing enak. Lho, lah kotekan ojo <laughs> pati kotekan. Lho. Lah apa jaga Lah gak iso turu wong. Iku leleng, dadi kok wong sing turu tangi. Kotekan iso apa cenake rek sapare mek sokran. Lho, iya sing ngrungokno. Kaget sing sing gak seneng ya apa? Ngene omongi sapa kotean iku? Sapari ambe sokan. Arep pancene garut dur arek iku. Lho, kok ana wong turu kotekan? Dur juga melok transmigrasi. <laughs> Kene bales aku. <laughs> Dur ya aman iki. Eh, aku kotean dilek. Kotek duwe kok kotean. kotekan. Sendi lho. Lah iki apa lah ambe tangan iki iso enggak? Ya apa sih? Ngene. Lho iki kotekan. Ane kok jangkep seminggu nek ngono entek lambemu kon. <laughs> Nek nyarukun. Heh, <laughs> sih. Iki mangane jaga ya. Iya. Nggih, ayo rene. Ayo iki di sebelah. Sebelah sapa? Ronda Rondo Ronda niku untuk menjaga keamanan ketambang ngaco, ketertiban kampung kan. Lho, gendhe. Rondo iku ta. Iya. Sini iya. Aku tak mlebu omahe Ronda kon dingki ono jaba. Iya. Kon aku cepat ceklok ayo lho. enak lah apa? Oh, aku sing kepingin. Kepingin apa kan iku? Lho ya apa? Aku kepingin sekali iki. Lho, kon kan kon mangan jajane roti iku ta. Lho iya, lah kok gak kepingin si roti ini? Lho iya. Lah kok tak uncari. Wis, <laughs> aku tak njero dhisik ae. Kon njero? Heeh. Aku, aku Kau nak menjeru, aku gak rebu. Kau nak coba, ya kira Aku gak mencoba. Nanti kan? Kalau menjeru, aku dukur genteng. Iya. Enak, kau mangan roti. Lah, kau dulu apa dukur genteng? Eh, kau mangan roti. kau <laughs> tak dukuri genteng. Iya. enak kan kira apa wis wis ayo bareng mari eh bareng lho bareng juga bareng duel kan ambek aku eh eh eh eh eh Dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, apa lawange kon buka? Lho nggih kok kadine sing lawang-lawang kula dhewe. Sa kula buka, ba kula tutup. Nah iyalah apa buka. ya sal petengan. Lampu lampune padang. Ambekan sampean ngurus lampu, ba kula pateni, ba kula banting lampu-lampu kula dhewe. Nah ya suwe-suwe kok ngecuwes ya aku iki. Iku kamar sapa ae? Kamar kula. Sing ngarep e? iki. Lah kamar kula niku sing padang. Nomor loro. E? mari tuyul. Eh? Kak, wis tak grosane. Samane kelan apa? Lo! Lo! lho. Rasane. Enak yo. Wis. Duh. Napa awak bayang? Wis, wis. Iku lho ngusu apa? Tatap napa sampean mau? Wis, wis delika. Kok ngantuk nggih budaya mriki. Mbok tilem-tilem apa sih? Wong remeng-remeng ini. Heh, ketok kali bati kerto lagi. Lan apa sih mbone nanti yang kok? Kon ngaku wa, oh, sapa iki? Hmm. Mbon gajian pun remek ngoten kok. Wis, tanda pangkatku bengi iki tak gawe. Hmm, lho, nek pundake belum. Nek pundake. Nek lho curi jan apa? Kula niki nggih. Iki setrip-setrip piro sing tak gawe belum? dhewe sing lan strip niku. Bayan strip itu lho niku. Saman ku strip kali sinten? Kok telat ah. <laughs> apa wong patroli ya ngantuk lho Ngomong kok kelang ngopan ae. Iki sampe film teng mriku lho. Kartolo gak mriku. Sinten? Kartolo gak mriku. Sinten lan apa ditakon Kartolo teng mriki niku? Wis nang ngono menisuk kayak diteriak arek beras. Nah, Lho kan bubune sak iwake meni ana sing ngetri dhewe. Nang sinten? Lho kamu ndek pasar, ndek pasar. Eh, butuh apa sih kerja ini? Wong botong ya sembarang apa ya? Jenenge wong. Ngene lho, Nduk, wong urip ana donya ku dunyane numpuk-numpuk tapi nek kesepian ya gak enak. <laughs> Ayo ta belajar maca ambek nulis. nulis nih, sama diri mau sak nulis. lho gak ngono kon sinau aku tak layan dik diri kau. Lah apa sinau kau ben sekolah kok? Nek kon gak ngono nek buku duwe kon nek petelot gak duwe nek gak petelot kuwi iki. Hmm, petelot tuh gawin. Aku tak layan ngono. Iki petelot tak duwe kentok sini. Ngene. Ngene. Ngene tukune masak luar negeri. Gaenan kene. Kok oh. tangan dhewe nggih. Lho iya, gaenan si Dayu. Apa ya niki ana ono ae. Lho ya apa ada anak. Sabaran. Apa? Apa? Sama niku sing rap mlebu mriki wau, malah digrope wong ya apa? Iki nyene pemukon gak duwe geluk, geluk kentong, kentong. Kentong. Kendil, kendil, kendil. Kentong niku sampe nang banyune cici. Ya. wis aku ngerno tek kotak kutuk nek ngono aku. Nggih, kok ngene. Nggih, nggih. Salah dhewe mlebu lawang di kantin. Ayo, Lek. Endi? Nah, iki lho. Hah? Jam Wah, iki kok rene? Mau kalo nek ngene iki mau kalo. Tak kalo, enten apa? Ah. Kok ngasih? Ayo kereweli. Kereweli ketara wis merah muda rupane wis. Halo, hmm. sampe nurus, Bun. Ini eh, tak urus e. Nggih. Kon wong wedok temen. nggih. Oh, bener iku ya kowe. Oh, sampeyan ngurus persyaratan, ngurus pedoke. Eh. Lah ya apa? Lho, sampeyan ngurus enten wong mlebu mriki iki. Ya apa lek enten wong elek mlebu mriki. Oh, nggih kene ana wong elek mlebu kene, Nduk. Lah sampeyan iku kegantengan ta mboten ngocok. Iya, ya aku ya elek iku. Lho, wong elek Mboten ngoten mriki kelebon wong lanang ngoten. Kene kelebon wong lanang. Hmm. nggih lah sampean wong telu niki wedok ta iya lanang bener wis ayo wis mule wis tolong ora nolak ngono wis ngene saiki tak takon nggih sing klebon wong lanang sing tetek bengek iku mang sing penting kartolo mlebu rene wis ah, wis sing ngene iki lha apa kartolo mriki niku ae ngaku ta lho iki kok ana sandal nah sandal e sapa iki sandal bapak Wong bapak iki ana wis suwe kok. Ono sandal dene. paman mriki. Kapan paman rene? Paman wis sosol bebek kesusu susu niku aku. Ke susu. Nggih. Wah, sandale lek pamanmu aku ro nomor 38. Iki nomor 42 iki. Sampeyan niku pola kata meneliti saja sih. Aku sik titi. Lah iki kaya sentolo. Sentolo pila? Lah iki sentolo batu limo. Nek sapa iki? Lah iki jane paman kok eh? jenenge sandal niku wau. Susu iki lek ndelok rak burak iki kaya Kaya sentolo pe bayan iki. Hmm, nggih bayan iki. Wah wis bayan mesti lo kene golek bayan. Golek. Lho lho lho lho. Iki opo iki? Apa dok? Napa Apa kentang? Kentang kok mengkurep. Lan kene ku banyune pun telas kula kurepaken. Mosok to, aku wong gentong kan banyune dukur sekran jajal bukaan keran. Bukan. Bukan. Bukan. Lho, lho gentong e opo? Lho, gentong jajal sakniki gentong enten rodone. Eh, gentong ana rudane. Lah iki kok kelindingane. Lah kok muleh? krik krik krik ana krik kuning krik kok kencang ana sarunge sarunge cepet ha ke iki kok krena iki dipecah lho eh. lah kok kon kan wah sokren ambek safari Polore ini mangkon jodoh no. Dan kita di Joko Kendil Wurung aku ini. Jo, minteri bayan. Jo, wong bagus, sampai yang simpel. Jadi wong dikongkong kontrol. Lek deke nono wong lanang, jatak wae jewe melebu genung. Hmm, pun ku latasi niki wawloh. Iku gak diatasi, dikurepi ku jenis wawloh. Hahaha. Wong kendil dikurep no nang awa ingo no. Nah, ini gentong sampai kurep aja. Gak dapat sampai apa sampai. Kirangan, kulon ini sapangan ku anyanyi kali rondo. ngoten lho. Ah, nyanyi, pancen ceramahan ya. Niat kula golek kartolo pancen. Curiga iki wau. Niate golek kartolo ngantuk keturun jero ning gentong mboten ta? Hmm. Ndak, ndak arek iki nek coba arek. Mboten. Kadose kartolo mboten enten ndak dhewe angop teng mriki. Lho, ngantuk terus ilem temen koyok kenek barang boten genang ngoten nggih ah boten sebab ana rondo kok gak ana rondo gak sampai kenek barang kula gek tumen iki dadi pamung selikur taun mlebu omah niki terus gemeter pancen sampean kebimbang ya niki napa lo, digawa teng kelurahan apa eh dirunding secara keluargaan oh gak sakit lho ah tambah dikrawu mesti lho pun hmm. sampe natur lah lho. ojok sampe mane-mane runu mosok kartolo kanok rene din eh? ndi arek kartolo? Iku lah kan bolo iki. Ayo. Ayo coba kon. Tangkep, tangkep. Jaran kon, eh tekan iki kon. Wong teko omah kok ditangkep nih. Tangkep ae. Kok omah teko omah teko ndi? Kok teko njaba? Teko njaba ndi? Lho sampeyan iku kero ta? Lho. <laughs> Nek elen kok kenceng le. Lah yo wong kok lawan njaba ngoten lho. Lah yo lha apa kon kok rene? Krung wong rame-rame terus enten rondo mlebokaken wong kasih kula tangkep. Kok kon? Eh wis ndelok ambek <laughs> Kok sing pasa kuwi ku diiko ya? Lek nongsrong Kartola sing dikurepi genuk kon. <laughs> Wah, ya opo iki senae lo? Jane ngeten lho, klo hmm. semayan kali tini, mboten kok semayan elek. Hmm. Panjen nyati kula rabi. Karep eh. kula ngeteraken rok kali sepatu dadak Tompo trimane Pak Bayan trimakun kula ning ngurusi kampung mriki. Oh. Tiba Pak Bayan sing kudu mboten genah kali tini, ini ngeten lho. Yo ngono yan kon yan. Eh, lho wis suwe ngono gak aku. Makane turun jero gentong. Aja aku krungu peno Joko yang ngrasani tini, Mang. Sopo ngrasani? Peno mbek Sapari. Iya. Terus sing patrol mbek kebayani kan sing pokro. Kon ngeten sak niki nggih pokro sepuro nggih bapak mboten salah, kula mboten salah. Pokok lek dina kula kemanten kali tini niki monggo sampean ruwa-ruwa ngeten. Oh, yo kuwatir le. Yo kuwatir tak tangkepno gombeng wis yo kuwatir. Oh, gombeng. Iki pasti ngene tok tok tok. Gombeng iki. Gombeng. opo leang-leong <laughs> iya nggih nggih nggih nggih nggih pun monggo dipisani malam minggu ngarep niki kula kawinan iya iya iya monggo